D'Rubrik vun de Lëtzebuerger Bahá'í, um Mikro de Jean-Marc Enau. Léif Radio Ara Nolauschterer, de 17 Oktober ass den internationalen Dag fir d'Ofschafung vun der Aarmut an der Welt. En Ustouss also fir sech Gedanken iwwert d'Aarmut ze maachen. Aarm ass een dann, wann een net genuch z'iessen huet, wann et um Néidegste feelt. Aarm ass een och, wann een an engem Ëmfeld lieft, deen onsécher ass, schlecht Liewensbedéngungen, keng Aarbecht, keng medezinesch Fleeg a keng Erzéiung an Ausbildung. Aarm ass een och, wann een all déi materiell Saachen am Liewen huet, wann een ëmmer enger neier Saach noleeft, also materiell räich, awer vläicht séilesch aarm. Zënter Joren elo maache sech d'Vereenten Natiounen an d'Länner vun der Welt Gedanken, wéi een d'Aarmut ka reduzéieren. Et ass schéin ze gesinn, dass op deem Punkt jidderee sech eens ass. Mee d'Beméiungen, déi am Moment an der Welt gemaach ginn, brauche geeschteg Prinzipier, fir d'Aarmut kënnen ofzeschafen. An dat an enger Welt, wou bal alles sech ëm d'Geld dréint. An da musse Regierunge mat wéineg Erfarung a mat vill Korruptioun emol léieren, d'Hëllef, déi si vu bausse kréien, gerecht an hirem Land ze verdeelen, ouni sech d'éischt ze beräicheren. Am Bahá'í Glawe fënnt ee konkret Léisungsvirschléi fir d'Extremer vu Räichtum an Aarmut méi kleng ze maachen. Erstaunlech dëse kloere Rotschlo! Ëmmer erëm ginn, ëmmer erëm ginn fir d'Wuel vu senge Matmënschen, ouni Angscht virun der Aarmut a mat vollem Vertrauen an déi onfeelbar Generositéit vun der Quell vun allem Räichtum a vun allem Gudden, Dat ass d'Geheimnis vun engem éierleche Liewen. Fir all déi Räich vun eis dëse Rot, Ô vous les riches de la terre, les pauvres sont mon dépôt que j'ai placé parmi vous, veillez sur ce dépôt et ne soyez pas uniquement absorbés par votre bien-être personnel. Den Taoismus huet eng ganz flott Definitioun vum Räichtum. Deen, dee weess, datt hie genuch huet, ass räich. D'Bahai-Schrëfte soe weider, Maacht iech keng Suergen an der Aarmut a sidd net voll Vertrauen am Räichtum, well no der Aarmut kënnt de Räichtum, an nom Räichtum kënnt d'Aarmut. En anere Rot, wéi de Mënsch liewe sollt, ass deen hei, L'homme devrait connaître son propre moi, et reconnaître ce qui mène à la grandeur ou à la bassesse, à la gloire ou à l'humiliation, à la richesse ou à la pauvreté. Dès qu'il a atteint son niveau de réalisation et de maturité, l'homme a besoin de ressources et les richesses qu'il acquiert par son art ou par sa profession sont louables et méritoires aux yeux des hommes de sagesse, particulièrement pour les serviteurs qui se consacrent à l'éducation du monde et à l'instruction de ces peuples. An den Dalai Lama huet dat hei ze soen zu Rio am Juni 92, Ech mengen, fir d'Erausforderunge vun eiser Zäit unzegoen, sollte mir méi e grousse Sënn fir eng universell Verantwortung entwéckelen. Jidderee vun eis muss léieren, net nëmme fir sech selwer, seng Famill oder säi Land ze schaffen, mee fir d'ganz Mënschheet. Natierlech ass e grousse Schrëtt fir eis an eis Regierungen ze soen, dass de Räichtum vun der Welt, den Ueleg, d'Waasser, eis alleguer gehéiert an net nëmmen deem Land, an deem et sech befënnt. Ass et net gerecht, dass mer sollen d'Extremer vu Räichtum an Aarmut sollen ofschafen? De Bahá'í Glawen condamnéiert eng Beräicherung, déi op enger Aarbecht baséiert, déi net produktiv ass an der Gemeinschaft keen Notze bréngt. A Bahá'u'lláh bestätegt, dass wann een d'Industrie encouragéiere sollt, sou ass et d'Entwécklung vun der Landwirtschaft, déi d'Basis vun eiser Gesellschaft duerstellt. Und zum Schluss dese Passage vom hexten Bahai Gremium. Le gouffre qui sépare les riches des pauvres, source de grandes souffrances, maintient le monde dans un état d'instabilité, pratiquement au seuil de la guerre. Peu de sociétés ont su apporter une solution efficace à cette situation. La solution requiert l'alliance d'éléments spirituels, moraux et pratiques. Il faut envisager le problème dans une perspective nouvelle, consulter des experts couvrant une vaste gamme de disciplines, à l'abri des polémiques économiques et idéologiques, et s'assurer le concours de gens qui sont directement concernés par les décisions devant être prises d'urgence. Cette question est liée non seulement à la nécessité d'éliminer les extrêmes de richesse et de pauvreté, mais aussi aux vérités spirituelles dont la compréhension pourra donner naissance à une attitude universelle nouvelle. L'encouragement et le développement d'une telle attitude représentent en eux-mêmes un élément clé de la solution.